الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh taolo aytadiki afala yatadabbaruna al-qur'an ular qur'onni tadabbur qilmaydilarmi dedi ya'ni alloh subhanahu va taolo qur'onni tadabbur qilishlikka chaqirgan men oyatlarga tafsirga kirishingizdan oldin tadabburga chaqiraman har bir oyatlarga daqiq e'tibor berib tursanglar inshaalloh mana bu oyatlar xuddi bugungi kunimizga tushayotganligini his qilasiz va qur'on mana shunisi bilan mo'jizaki qiyomatgacha qur'oni karim insonlarni talabiga javob beradi ularni siyosiy holatiga ham ijtimoiy holatiga ham shaxsiy holatiga ham musibat holatiga ham va xursandlik holatiga ham barcha holatga qur'oni karim javob beradi faqat uni o'rnidan shu oyatlarni foydalana olsak to'g'ri istifoda qila olsak bas O'shanga mana bu oyatlarda agar hozir o'qiyman, e, men shuni hozir qasd qildim, chunki bugungi kunda bizning holatlarimiz ko'proq Ahzob kunlariga o'xshab ketayotganligi uchun mana shu kunda Ahzobdan keyin Alloh taolo nozil qilgan oyatlarda aytib o'tamiz. O'zinglar tadabbur qilishga harakat qilinglar. Alloh taolo aytadi: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Ey iymon keltirganlar, buni sahoba ikromlarga aytayapti. Allohning ne'matini eslanglar deyapti. Ustinglardagi Allohning ne'matini eslanglar. Qaysi ne'mat edi? Idza ja'atkum junudun. Sizlarga vahdiki yodinglarga olinglar. eslanglar deyapti. Ya'ni bu endi musibatdan chiqib ular bir ne'matlarga bir sazovor bo'lib nusratlarni ko'rgandan keyin Alloh taolo ularga eslatyapti musibat kunlarini, ahzob kunlarini. Eslanglar, yodinglarga olinglar, sizlarga chor atrofdan deyapti, Madinaga dushmanlar yopirilib kelgan edi. Ahzob kunida Makkani Makka mushriklari Abu Sufyon boshchiligida yana boshqa butun arablarni qabilalardan yordam kuchlarini olib, juda ko'plagan minglagan minglagan qo'shinlar nima qilgan edi? Madinaga qarab yurish qilgan edi. Ya'ni Madinani muhosara qilib kelgan edi ular. Shunda deydi fa arsalna alayhim rihan va junudan lam tarawha. biz deyapti ana shu vaqtda sizlar mana shunday bir musibat o'rnida turgan vaqtinglarda qiyin bir holatda turganinglarda ya'ni u holatiki ular ana shu aytib o'tganimizdaqa madinani tashqarisiga difo qilgan chiqishgan edi ichkaridagi yahudiylar bilan ularni bitimlari bor edi bitimlari bor edi lekin ular yahudiylar maxfiy makka mushriklari bilan kelishib olgan edi ya'ni musulmonlar qarshisiga jang qilishlikka ular keladigan bo'lgan, bu yerdan bular ansorlik qiladigan bo'lgan qo'shtirma ichida mushriklarga. Ya'ni maxfiy xiyonat. Orqada ayollar bor, Rasululloh tashlab ketgan Madinaga. U ayollarga hattoki yahudlar tajovuz qilmoqchi bo'lishgan. Lekin Alloh taolo ularni saqlab qolgan edi. ba'zi bir ana shunda fazilatlik, ya'ni jasoratli onalarimiz sabablik, ayollar sabablik nima qilgan edi? Alloh subhanahu va taolo saqlab qolgan edi ayollarni. Va ana shu vaqtda, ya'ni demak orqada yahudlar xiyonat qildi, oldi dushman bostirib keldi. Payg'ambar sollallohu boshlari qotib qoldi. Nihoyat bir og'ir holatida, yana shu vaqt hatto munofiqlar ham sekin-sekin tashab qochayotgan edi musulmonlar ichida. Ya'ni doim shu paytgacha ular bilan birga yurganlar, g'animat paytlarida birga bo'lishib yurganlar, ular bilan yaxshi kunlarda birga to'y-to'rkunlar yurgan odamlar ana shu kunlarda har xil bahona afsonalar qilib sekin sekin qochayotgan edi va musulmonlar mana shunday bir dahshatli bir holatga tushgan edi yana alloh taolo ta'riflaydi hozir keyingi oyatlarda mana shu holatda deyapti sizlar noumid bo'lib turgan vaqtinglarda shunaqa bir dushman tarafdan muhosirada turgan vaqtinglarda biz ularga deyapti shamolni jo'natdik deyapti ya'ni quvvatinglar yetmaydigan edi sabablar tugagan edi. U o'rinda sizlarni jangga qudratinglar yetmas, ular juda ko'p edi, dushman. Shu vaqtda Alloh sizlarga deyapti, shamolni biz yubordik deyapti. shamol askarimni yubordim va junudan lam tarauha va yana sizlar ko'rmagan boshqa askarlarimni yubordim deyapti Alloh taolo. Va ma ya'lamu junuda robbika illa huwa. Robbingiz askarlarni faqat Alloh biladi dedi. Robbingiz askarlarni nechtaligini faqat Alloh biladi. Robbimiz askarlar faqat biz mujohidlar emasmiz. Ya'ni faqatgina mana bu inson askarlari emas. Ya'ni biz sonimizga qarab turib tushkunlikka tushib qolmaylik. Alloh biz bilmagan qancha-qancha askarlari bor. U askarlar shunaqa askarlarki, butun dunyo bir bo'lsa ham hech narsa qila olmaydi. Ya'ni u askarlarga Alloh taolo bitta buyuradigan bo'lsa, Alloh taolo zotan va askarlar siz ham o'zi g'olib bo'lgan zot, lekin Alloh taolo ana shu askarlarni jo'natishni Alloh iroda qildi. Ana shu askarlari farishtalar edi. U farishtalar ikki rasululloh aytdilar, osmon ingravordi dedilar. Osmon ingradi, ya'ni chinqirab yubordi. Nimaga? dedi, biror bir g'arich yeri yo'qki, magar bu yerda farishtalar bor dedi. Biror bir g'arich bu sahih hadis, biror bir g'arich yeri yo'qki, magar bu yerda farishtalar sajda turadi Allohga dedi. Ya'ni osmon shunchalik farishtalarga to'la. Alloh shuncha askarlari bor. Tepadan bitta buyruq bo'lsa tushib keladi. Allohdan bitta buyruq bo'lsa tushib keladi. Faqatgina ana shu farishtalar bilan biz mansur bo'lishimiz, ya'ni Allohni biz ko'rmagan boshqa askarlar bilan mansur bo'lishimiz uchun bo'lgan sifatlar bizda bo'lsa bas. Mana shu narsa bizda hosil bo'lsa bas, ya'ni Alloh tomonidan albatta yordam bo'ladi. Xo'p, shu yerda mana demak ana shu nimalar biz shamol bilan biz sizlar ko'rmagan askarlar yubordik va kanallohu bima ta'maluna basira va Alloh ana shu paytda sizlar qilayotgan ishni ko'rib turgan edi deyapti ana shu vaqtda sizlarning holatingizni ko'rib turgan edi Alloh g'ofil zot emas Alloh bandalarni yordam sashab qo'yadigan zot emas. Alloh o'ziga sig'ingan bandalarini Alloh taolo qiyin kunlarda tashab qo'ygan zot emas. Faqat Alloh imtihon qilyapti. Faqat Alloh taolo aytadiki, Oliy Rasul ham hargiz mu'minlarda ala ma antum alayhi dedi. Sizlar mana bu turgan holatingizda Alloh tashab qo'ymaydi dedi. Ya'ni turgan holatingizda Alloh tashab qo'ymaydi to sodiqlarni koziblardan ajratmaguncha liyumayizallohu xobisa minat toyib. Pokiza, sodiq, ahdida turadigan, musibat kelganda ham Alloh uchun turib beradigan insonlarni Alloh taolo ajratadi. Alloh subhanahu va taolo ana shularni safidan xabislarni Alloh taolo ajratadi. Ya'ni kim mana bu ya'ni g'animat uchun turibdi yoki boshqa bir dunyoviy bir maslahalar uchun foyda uchun turibdi jihad maydonida Alloh taolosi shu narsani ajratadi. Mana shu narsasi Allohning imtihoni. Bu aslida bu operation Allohniki bo'lyapti aslida. Kofir murtadniki emas, bu Allohning berayotgan imtihoni. Ya'ni bandalariga berayotgan Alloh taoloning imtihonidir. Alloh taolosi sobit qadam qilsin. Xo'p, mana shu vaqtda deyapti. Idza ja'ukum min favqikum va min asfala minkum. Qarang, Alloh taolo ta'riflayapti. Dushman shunaqa kelgan edi, yodingizga oling deyapti. Ya'ni Alloh taolo eslayapti, eslatyapti. Ja'akum min favqikum, tepa tarafingizdan ham kelgan edi. Bu yoqdan ham kelgan dushman. Va min asfali minkum, mana bu tarafingizdan dushman kelgan edi. Ya'ni atrofingizdan o'rab kelyapti dushman deyapti. Ahzob kunida. va idza zaghatil absor va balaghatil qulubul hanajir. Mana shu vaqtda hatto ko'zlaringlar deyapti, Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Qarang, xuddi bir holat ta'riflayaptiki, zavg'atil absor ya'ni iztirobat vakalat xofan va fazaa ya'ni ko'zlaringlar deyapti o'ynab qolgan edi iztirob chekib qolgan edi hatto ko'zinglar miltirab qolgan edi shunaqa bir deyapti musibat kelayotgan kelgan edi sizlarga va balog'atli hulubul hanajir hatto qalblar ya'ni joninglar bo'yninglarga yetib qolgan edi deyapti shunday musibat keldiki dushmanni ko'pligi yahudni xiyonati, oriylardagilar tashab ketishligi, musulmon ayollarni nomusi xavfda qolganligidan mashariylarga kelgan edi deyapti. Alloh uni ko'rib turibdi. Shuni joniylarga kelgan edi va tazunnuna billahi zonuna. Alloh haqida hattoki yomon gumoh qilgani deyiladi deyapti. Kimga aytayapti buni? Sahobalarga aytayapti. Shunchalik bir Alloh ham nusratini kechiktirib turdiki, bermay turdiki, imtihon davom etdiki, hattoki ular o'ylab qoldilar, Alloh haqida yomon gumoh qildilar deyapti. Ya'ni Robbimiz bizni tashlab qo'yar ekanda, Robbimiz bizga yordam bermasmikin degan bir qandaydir bir sizlar gumonlar keldi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Hunalika butulyal mu'minun. Ha, u yerda deyapti Alloh taolo bularni malomat qilmayapti. Haqiqatda deyapti, mu'minlar qattiq sinaldi deyapti. haqiqatda mu'minlarga qattiq imtihon bo'ldi va zulzilu zilzalan shadida va shiddatli deyapti zilzila ya'ni titroqqa solindi mu'minlar deyapti ya'ni larzaga soladigan ularga musibat keldi haqiqatan deyapti va iz yaqulul munafiqun mana endi Alloh taolo xohlagan narsani samaralari chiqyapti ya'ni nimaga shu paytgacha nusrat bermay edi boshida birdan nusrat berganda yana mana bu saflar ajralmasdi mana shu narsani mana shu bo'yinga kungacha Alloh bermay turdi endi eslanglar deyapti yaqulul munafiqun ya'ni oraladik munofiqlar munofiq kim Zohir islom, botini kufr. Ya'ni zohirda biz bilan namoz o'qiydi, roza tutadi, jihad qiladi, biz bilan yuradi. Billa yurgan Tabuk ham chiqqan munofiqlar. Ya'ni payg'ambar islom bilan billa bo'lgan. Shular mana endi basharalari ochilyapti. Aytdilarki, mana munofiqlar vallazina fi qulubihim maradun va qalbida marazi borlar, qalbi kasali borlar. Munofiqlar va qalbida deyapti, qarang, qalbida kasalligi bor. Allohga tavhidi komil bo'lmagan insonlar aytdilarki, "Ma Alloh va illa g'urura." Alloh va rasuli bizni faqat yolg'onladi va'da qildida dedi. Faqat bizni aldabdi-da dedi. Mana yordam bering, bizga faqat aldabdi-da bizni dedi. Deb aytishdi ular deyapti. Va iz qala toifatu minhum shunda ulardan bir toifasi hatto aytdiki sizlarga deyapti. Ana shu munofiq qalbida marazi borlar bir toifasi aytdiki, "Ya ahla Yasrib, o Madina xalqi, Yasrib o'sha Madinani oldingisimi? Ey Madina, la muqomalakum. Bugun turadigan o'rin yo'q sizlarga deyapti. Bugun aniq mag'lub sizlar deyapti. Farji'u, qaytib ketinglar deyapti. Boringlar Madina. Taslim bo'linglar, qaytinglar, qaytaveringlar deyapti. Ya'ni bugun sizlar g'olib emassizlar deyapti. Bugun dushman shunaqa qattiq quvvat bilan keldi dedi. Va shiva ular deyapti, va yasta'dinu fariqu minhum, ulardan bir toifasi kelib, ey payg'ambar sollallohu deyapti. Minhum nabiyya yaqulun, payg'ambardan deyapti, izn so'rashni boshlashdi deyapti. ribotda turganlar birin ketin birin ketin kelib yo rasululloh yaquluna inna buyutuna avro uyimiz ochiq edi xotin bolchamiz xalos qilgan uyimiz ochiq edi bizga ruxsat bering ketaylik deyishdi ya'ni jihoddan qo'rqyapmiz jang qilgimiz kelmayapti yoki dushman ko'p emas ya'ni u o'zini nimasini basharasini yashirib turib yo rasululloh ruxsat bering uyimiz ochiq edi deyapti lekin buni olloh ochyapti va mahiya biavro uyi ochiq unaqa emas edi deyapti Asl maqsadi uy maslida deyapti. Chunki buni maqsadi nima? Ey yuridun illa firora. Chizishdi deyapti. Maqsad qochish edi deyapti. Uni maqsadi qochish edi. Mana bu musibat o'rnida endi qotishdi. Valav duhilata alayhi min aqtariha. Endi Alloh nusrat berib deyatu dushman Makka mushriklari, ya e, ularda sheriklari Madinaga kira olmadi. Agar kirganida ham deyapti, Madinaga ular bosirib kirganda, g'olib bo'lib kirganida, summa so'il fitna, so'ngra fitna haqida so'ralganida, ya'ni sizlarni qarshilarga jang haqida so'ralganda, shu sizlar safilar turganish qalbida marazi borlar, la tavha ularga ijobat qilgan bo'lardi deyapti. ularga qo'shib sizlarga qarshi jang qilgan bo'lardi, deyapti. Sen amal qilsang, seni uramiz dedi. ularga biz qo'shilamiz dedi. Qani shunaqa bir musibatli o'rin debdi bu sahobalar. Va ma talabbasu biha illa yasira. Ular deyapti, mana bu narsaga juda ham tez ijobat qilgan bo'lardi deyapti. Uzoq vaqtdan emas. Agar dushman kirib ketsa shunda taslim borib qo'shilib sizlarga qarshi jang qilardi ular deyapti. Mana Allohni xohlagan narsalar mashlari edi. Ya'ni bular safdan ajralishlik kerak edi. valaqad kanu ahadulloh min qabl vaholanki ular deyapti mana bu safirada turgan qalbida maraz borlar oldin deyapti la yuvallunal adbar adbar deb dumban atadi o'zi Dummamizni dushman ko'rsatib qochamiz deb aytishmaganida deyapti Ya'ni bular va'da bergan edi Alloh yo'lida jihodda sobit turib berishiki va'da bergan edi. Lekin mana endi deyapti, qochiyat, hattoki ular kirib kelsa ular qo'shilib sizlarga qarshi jang qilishlikka bular tayyor turibdi deyapti. Ya'ni Alloh ularni qalbidagi narsalarni ochyapti. Va kana ahdulloh mas'ula. Va albatta Allohning ahdi deyapti, so'raluvchidir. Ular Alloh bergan ahdiga albatta so'raladi ular. keyin o'rni kelgan vaqtda turib olmasligi. endi ular deyapti ollohga bergan mana ahdlarga qarang xuddi bugungi kunga tadabbur qiling faqat aytib o'tganimdaqa ya'ni ular deyapti alloh taologa ahd bergan edilar ming qobil oldini la yuvallunal adbar orqaga qochmaymiz deb lekin deyapti qochishdi deyapti endi ular deyapti vakana ahdulloh masula Allohda ahdi albatta so'raladi ayting ey muhammad alayhissalom ularga qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti al-qatl va idhan la tumatta'una illa qalila ayting unaqalarga qalbida maraz bor va hamda unaq munofiqlarga aytingki sizlarga qochishlik hargiz foyda bermas bu qochganinglar o qochib o'rganinglar, surib o'rganinglar. banu yusuf zamsochini kesib afg'onistonga qochasanmi foyda bermaydi Vataningni tashlab, xoin bo'lib qochasan, yering tashlab, foyda bermaydi vating ularga. In farortu minal maut. Agar o'limdan qochsang yoki qatldan qochsang va izan unaqada la tumatta'un illa qalila. Ozgina rohatlanasan, xolos deyapti. Xo'p, rohatlanasan qochib. Ozgina bir yasharsan, xiyonat qilib yoki haqqi pokiza bir muhojir mujoylarni qonini sotib evaziga yasharsan, ma'lum bir vaqt obro olarsan. Lekin la tumatta'un illa qalila. Ozgina vaqt deyapti, matoy dunyodan rohatlanasan. Endi ularga ayting yana deyapti. Qul man zallazi min minallohi in arada bikum su'an. Agar Alloh sizlarga yomonlikni xohlasa, kim Allohdan to'sa oladi? Kim Allohdan himoya qila oladi? Ular bizga aytadi, kim bu undan Pokistondan yoki Amerikadan himoya qila oladi? Osmondan ursa, kim tank bilan ursa himoya, jetdan ursa kim himoya qila oladi deydi bizga. Biz unga aytamiz, bizning Robbimiz himoya qila oladi. Seni kim himoya qila oladi Allohdan? Bizni masalan Robbimiz bor. Agar Alloh biz ko'rmagan askarlarni tushirsa, Alloh bizni himoyasiga olsa hech narsa qila olmaydi. Biz bunga yaqinimiz bor. Lekin seni kim himoya qila oladi? Biz ularni qo'rqitaylik birodarlar. Qachongacha ular bizni qo'rqitadi? Qalbida maraz borlar, ular bilan bizni qo'rqitadi masalan. Biz ularni qo'rqita olishimiz kerak ekan. Qani Alloh taolo o'rgatyapti payg'ambarga. Siz yana qayta ularga ayting deyapti. Allohda kim seni himoya qiladi? Senlarni kim himoya qiladi? U Allohiki bizni va'da sangarib bekkan siz bularni bek yashirinasiz. Men degan Amerikasidan ham. Lekin Allohda kim bekina oladi? Qayer teshikka bekina oladi? qo'rqib qochding yoki o'limdan qochding, demak ozgina foydalanasan. Alloh endi deyapti senga yomonlik xohlasa, Allohdan kim sizlarni to'sadi? Av arada bikum rahma yoki sizlarga Alloh rahmatni xohlasa, Alloh nusratni xohlasa ham kim to'sadi, deyapti. hech kim to'sa olmaydi. Va la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wa la nasira. Allohdan boshqa ularga hech qanaqa do'st ham, hech qanaqa yordamchi ham topa olmaydi ular deyapti. Allohdan boshqa. Alloh taolay aytadi: "Qad Allahu mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna." Albatta Alloh subhanahu va taolo sizlarni mu'minlarni oranglardan deyapti. ya'ni payg'ambarni tashab va payg'ambar bilan jang qilishni tashab, ya'ni ana shu vaqtda og'ir kunda birodarlarini jihoddan tashab ketgan, ana shu Madinaga qaytaylik deyotgan ana shu qalbida marazi bir odamlarda ham Alloh bilib turadi. Bildi deyapti Alloh taolo. Val qoilina li ikhvanihi va birodarlarga maxfi deyapti. Halum ilani ketdik, qochdik bu yerdan. O'zimizni saqlab qolaylik deb deyapti birodarlarni og'ir kunda tashab ketayotganlarni ham Alloh eshitib bilib turdi. Va la ya'tunal ba'sa illa qalila deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ular deyapti jangga juda ham oz ular qatnashgisi keladi. Ular deyapti, hech bir jangda xohlamaydi u insonlar deyapti. ashihatan alaykum fa idza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzurun ilayka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut. Endi deyapti, ular deyapti, agar xavf keladigan bo'lsa deyapti, ularni ko'rasizki, siz ko'zlari deyapti, o'ynab ketayotganini, xuddi bir o'lib qolayotganga o'xshab ko'zlari mo'ltirab ketayotganini, shunaqa bir qo'rqoqlik qilayotganligini ko'rasiz, deyapti. Endi agar deyapti, endi nima bo'lsa-chi, xavf ketdi, deyapti. Endi xavf ketdi, xatar tugadi. bi hidat ashihatan Xayrga bir o'ch bo'lgan holatda deyapti, o'tkir tillari bilan deyapti, sizga deyapti, ozor berayotganligini ko'rasiz, deyapti. kecha yil og'ir kunda yo'q edi endi deyapti nusrat kelgan vaqtda til so'zlari bilan deyapti ya'ni bu oyat nima nimaga bizga g'animat bermaysan nimaga bizga ozib beryapsan shunaqa qilib payg'ambarimiz boshini orishni boshlashganda o'shalar o'sha og'ir kunlar turib emagan u paytda kelib tillari uzun bo'lib ketgan payg'ambarimiz qalblari og'rib ketgan men adolat qilmasam kim adolat qiladi degan ya'ni ularni adolatsizlik bilan ayblaganlar endi tillari bilan ozor beryaptilar nusrat paytlarida ulayka lam yu'minu fa ahbatallohu a'malahum ana o'shalar deyapti aslida iymon keltirmaganlar Ular balki bir shuhrat uchun yo bir g'animat uchun, biror bir dunyoviy mato uchun jang qilayotgan insonlar. Ularda amallarini Alloh habata qilur. Va kana zalika alallohi yasira. Va mana shu narsa deyapti Allohga yengildir. Va mana shu kunda laqad kana lakum fi rasulillahi uswa uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohi kaseera. Mana bundek vaqtda o'zingizni kimga o'xshatishingiz kerak? Mana bu vaqtda deyapti sizlarga Allohning elchisida go'zal namuna bordir. Allohga oxirat kunidan umid qilgan kishilarga va Allohni ko'p yod etgan kishilarga, demak payg'ambarda namuna bor. Mana bu Ahzob kunida o'zini qanday tutishligida. Ular nima qildi? Ular nima deganida? Wala maro al mu'minuna al-ahzab, mu'minlar ahzobni ko'rgandan keyin aytdilarki, qalu hadza ma va'adana Alloh va rasuluhu. Ya'ni Alloh bizni aldabdi demadi ular. Balki ana shu ahzob kunini ko'rganda mana bu imtihon vaqti ular aytdilarki, mana bu Alloh va rasuli bizga bergan va'dadir. Alloh bizni imtihon qilaman degan edi. Allohning mana bu va'dasi dedi. Selda yog'ilib turgan dushmanni qarshisida. Va sadaqallohu va rasuluhu Alloh va rasuli rost so'zladi dedi. Va va mazadahum illa iymana va taslima. Ularda deyapti faqatgina mana bu so'zlar iymonlarini va Allohga taslim bo'lishligini, hokisorligini yanada ziyoda qildi deyapti. Endi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Mu'minlar orasida mana bu ahzob kunida deyapti, Allohga bergan ahdlariga sodiq bo'lgan rijollar bor deyapti. Ahdlariga sodiq bo'lganlari bor. minhum man qada nahba, ulardan bir toifasi shahid bo'lib, ulushni olib jannatga yetib oldi va minhum man yantazid, ya'ni bir toifasi shahodatlarini kutib Mana inshaalloh yana ham bir tushunish oson bo'lishi mana birodarlarimiz Sunnatulloh aka, Muhammad Ahmad aka bo'lsin, o'sha de Musab rahimahumulloh Alloh ularni rahmatlarga olsin. Ya'ni qolgan birodarlarimiz, xossatan mana shu to'rlasa mana shu kunda mana Allohning nimasida og'irchi jang qilib, taslim bo'lmasdan Alloh yo'lida mana ahdlarga sodiq turib shahid bo'ldi inshaalloh. Inshaalloh ularni jannatning firdavsi deb gumon qilamiz. Va oxir rahmatdagi birodarimiz oilaviy jannatida deb gumon qilamiz. Biz mana shunday iymonda bo'lishimiz kerak. Ya'ni birodarlarimizga nisbatan. Demak, ular demak ahdlariga vafo qilib o'tdilar va endi va min humman yantadir ulardan qolganlari kutib turibdi deyapti. Ular ham o'zi deyapti, nimasi? Endi oshib borsa bizni shahid qiladi, shunda nima qiladi endi. Oshib borsa eng biroz huquqdagi narsasi nima u? Biz abadiy dozaq bilan jazolamaydi. Biz taslim bo'lmasak Allohga suyansak, inshaalloh ko'rasizlar, hali g'olib ham bo'lamiz. Ihdal husna ikkita yaxshidan bittasi aytadi-yu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ayting Muhammad rasululloh munofiqlarga ayting, mushriklarga ayting, menga deydi, bizga nimani kutyapsizlar? Nimani poylab turibsiz? Hozir juda ko'p poylab turibdi bizni. Pokiston ham, Amerika, ham, hamma mana xalq ham qarab turibdi, bularga nima bo'lar ekan deyapsiz oxiri. Ularga bitta javob beramiz. Nima? Ikkita narsamiz kutyapsizlarmi deymiz. Ihtal husnayan, ikkita yaxshilikdan bittasi. Yo imma nasr, imma shahada. Yo nusrat yo shahodat. Bu Allohning nimasi bu? Nusrat yo shahodat. Demak, oshib borsa bizni shahid qiladi-da shuda endi. Bu biz orzuyimizku bu. Bu oshib borsa, ayol bola chaqalarimiz Allohdan ofiyat so'raymiz. Ulardan ham inshaalloh nima qiladi? Ya'ni Allohdan toqatimizni oshishini so'ramaymiz. Lekin demoqchi oshib borsa nima qiladi demoqchiman. Ya'ni qattiq nima bo'lmaylikki inshaalloh bizni barib boradiganimiz jannat inshaalloh. Lekin bular Allohdan qocha olmaydi inshaalloh. Bular qilgan har bir xiyonatiga bizni yordam solda tashlab qo'ygan xoyilar ham javob beradi, murtadni ham javob beradi, munofiq ham, kofir ham hammasini javob beradi. Alloh taolay aytadiki, hammasi endi albatta Alloh jamiul kuffar va munofiqin deb keladi o'zi, nimalarni ham. Kofirlarni ham, munofiqlarni hammasini qiyomatda jahannamga jamlovchidir Alloh taolay. Hammasini jamlaydi albatta Alloh taolo. Albatta bular qilmishlariga javob beradi. Endi biz ham inshaalloh tur beradigan bo'lsak, nima? Va ma tabdila. Ular deyapti ahdlarni o'zgartirmadilar. Alloh yo'lida tur beradigan bo'lsak, Alloh bilan bog'lanib oxirgacha tursak, albatta bizga Alloh nusratini beradi. Albatta Alloh biz ham ko'rmagan ana shu askarlarni tushiradi. Kimda kim aytsaki, Ahzob kunida Alloh qodir edi. Payg'ambarlar haqiqatan sahobalar zaif edi. O'sha kunda Alloh ko'rmagan farishtalarni tushirdi, nusrat berdi. U kunni quvvatli edi. Lekin bugungi kunda ish qila olmaysa kofir bo'ladi odam. O'sha kundagi Alloh ham o'sha Alloh. O'sha vaqtdagi Nosir Alloh o'sha Nosir, o'sha vaqtdagi Qoviy Alloh o'sha Qoviy. Ya'ni u zot hech qachon sifatlari unaqa bir zaiflashib, bir kuchaymaydi. Bu inson u bir safar bir davlatlar bir kun iqtisod sinadi, bir kun kuchayadi, bir kun kuchli kuchli bo'ladi, zaif bo'ladi. Alloh bir xil turadi. Doim g'olib, doim quvvatli bo'lgan zotdir. Demak, u zot bilan biz bog'lanadigan bo'lsak, Alloh bizga yordam bersa, kim biz ustimizda g'olib bo'ladi? O'zi Alloh taolo o'zi aytayapti-yu tepada. Ya'ni Alloh sizlarga rahmat taolasi kim to'sa oladi, deyapti-yu. kim tosa oladi hech kim tosa olmaydi Demak, Allohning askarlaridan hech kim to'solmaydi. Alloh qodir. O'sha biz ko'rmagan suv balolarini ular jazolashga qodir. O't balosi bilan, osmondan farishtalar tushirish bilan hamma narsaga Alloh taolo qodir. Allohdan so'raymizki, mustor holati, mana shu holatda so'raymizki, biz ham ya Robbi, la tuhamilna ma la taqata lana bih. Bizga toqatimiz oshchasini bermagin. Ya Robbi, biz gunohlarimizni ushlamagin yoki oralarimizda ba'zi bir ahmoqlarimizni deb Musa alayhisalom qilgan duolari, ba'zi bir gunohkorlarimiz qilgan gunoh tufayli biz azoblamagin deb duo qilgan edi. Deb Alloh taoladan so'raymiz. Endi Alloh taolo bizga nusrat bersin. Alloh mana mana shu o'rinda biz ko'rmagan askarlar bilan ham yordam bersin. Ya'ni holatimizdan Allohga shikoyat qilamiz. Bizni Robbimizdan boshqa hech kimimiz yo'q. Lekin Allohga hamdlar aytingki, qani bu hayot o'ta teatrga o'xshaydi. Nima ssenariy bir xil, takrorlanaveradi. Faqat aktyorlar har xil bo'ladi, nomi o'zgaradi. Lekin bir xil ssenariy. Faqat o'sha siz kimdan bo'lishingiz muhimi. Alhamdulillah o'sha mazlumlardan bo'lganingiz Allohga hamdlar ayting. Ya'ni o'sha munofiqdan bo'lib qolmaganmisiz? Shunaqa bo'lib qolmayapsiz? Yahudiylardanmisiz, Nasoradanmisiz yoki Makka ahzob kunida kelgan ahzobdagilar ichidanmisiz? Murtatlar safida emasmiz yoki o'sha sochni qo'yib olgan, lekin ichida polni xoinlardan emasmiz? Musulmonlarni muhojirlarni sotib turib, evaziga qonni yegan odamlardan emasmiz, alhamdulillah. Mazlummiz, tashab qo'yilganmiz, shu Allohdan boshqa hech kimimiz qolmayapti. Demak, bilingiz haqsiz. Demak, bilingki siz Allohning g'azabida emassiz. Demak, bu paytda bir-birimizni ruhiyatimizni ko'taraylik, tushirmaylik. Bizni Alloh taolani, ya'ni biz yomon ko'rganda bu kunga solyapti demaylik. inshaalloh bu yerdagi birodarlar shu o'rinda ham aytib o'tamiz birodarlar biz bu yerdagi mujohid birodarlar ba'zida tanqid qilamiz beamal deya olmaymiz biz birodarlar hammasi bu yerdagi amaliylar bular hammasini robbim olloh degan hisob chiqqan va ana shu bu yerdagi birodarlar alhamdulillah hududlarni saqlayaptilar Alloh halol qil degan narsani yeyaptilar, haromdan qayt degan narsani haromdan qaytyaptilar. ollohni haromini qilmayapti bu birodarlar. Ya'ni, ya'ni inson xato ham qilar ekan. inson xato qilib turadigan ba'zi gunohlar qilyapmiz, Alloh gunohlarimizni kechirsin. Ya'ni o'sha gunohlarimizni Alloh taolo ushlamasin. Lekin alhamdulillahki, mujohidlarimiz demoqchim haq ustida. Albatta mana bu mujohidlarimizga Alloh taolo nusrat beradi. Albatta Alloh taolo nusrat beradi. Shuning uchun ya'ni tushkunlik tushmaylik, Alloh taolo ko'p bog'lanaylik, zikr qilaylik, Alloh taologa duolar qilaylik. Albatta Alloh subhanahu va taolo inshaalloh nusrat beradi. Xo'p, keyin liyaziyallohu sodiqina bi nimaga Alloh taolo mana bu imtihonlarni berdi? Alloh taolo sodiqlarni deyapti, sidqi bilan mukofotlashig uchun. bir sadoqatini ko'rsatsin. Alloh yo'lidagi ular o'zlarining sadoqatlarini amaliy isbotlaydi. Ya'ni muhabbat amalan bo'ladi. Alloh amalan xohlaydi muhabbatni isbotini, quruq tilda emas. Va va yu'azzibal munafiqin insha'a aw yatuba alayhim. Munofiqlarni o'zi xohlasa azoblaydi. Munofiqlar xohlasa azoblaydi, xohlasa ularni tavba qildiradi Alloh taolo deyapti. Munofiqlar keyin, ya'ni o'z bari Allohdan kelgan nusratni ko'rib, mu'minlarga bergan g'alabani ko'rib, ular keyin nima qiladi? Afsus qiladi qilgan ishiga. Va ular Alloh taologa tavba qiladilar. ma'lum bir toifasi. Innalloh kana g'ofurur rahim. Albatta Alloh g'afur rahim deb Qarang, hatto munofiqlarda ham Alloh taolo deyapti, kechiradi xohlasa deyapti. G'afur rahim bo'lgan zotdir. Alloh taolo shu xalqqa ham tushuntirsin. mujohidlar haqligini tushuntirsin murtadlar murtad ekanligini alloh taolo bayon qilsin mana shu xalqni qo'mondonlar mujohidlarga ham alloh taolo xiyonatsiz jihodni alloh taolo nasib qilsin shularni ham ichlaridan alloh taolo haqiqiy bir shariat xohlaydigan bir haqiqiy rijol bir qo'mondonlarni alloh taolo chiqarsinki allohdan so'raymiz shu yerda minglagan minglagan muhojirlar mana qon berdi shu yilgacha necha yildan beri qon berdi shu qonlar zoyi bo'lib ketishligini alloh taolodan panoh so'raymiz mana shu yerlarga alloh taolo bir haqiqiy bir o'zini do'stlarini chiqarsinki o'shalar sababidan alloh taolo shu yerlarga bir shariatni alloh taolo o'rnatishni nasib qilsin garchi biz bu yerdan ketsak ham vaholanki biz allohdan so'raymiz beradi qolmaslikda. O'zimiz yurtlarga ketishda Allohdan ko'p so'ranamiz, lekin biz ketsak ham shu yerda bizga armon bo'lib qolmasinki, murtatlamashda deganlar ketmasin. Alloh taolo ana shu bir sodiq bandalarini chiqarsin. Xuddi mana aytayapti, o'zi xohlasa munofiqlardan tavbasini qabul qiladi deyapti-ku. O'zi xohlagan bir bandalarni Alloh taolo chiqarsin. Va raddallohu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra. Endi imtihon tugadi. Endi bo'yinga kelgan imtihon tugadi. Endi Alloh nima deyapti? kofirlarni beg'oyidligim g'azablari bilan qaytarib yubordi deyapti alloh taolo zarbai g'azabi bilan qaytdi o'zi qaytdi nima kafar kofirlar mushriklar ular ham zarbai g'azab deb turib makkadan chiqib kelgan edi payg'ambar alayhisalom aytgan mash turishda turib bersanglar inshaalloh ular qaytib kela olmaydi degan edi va mana shu kunda ahzob kunida rosa og'ir bo'ldi hamma bir bir hovuchdan arpa yardi ekan qarang bir kunga uni kunduz bilan nima issiq jazirada Madinada handaq kavlashgan. Bilasizlar, akop kavlashgan. Butun Madinani shu nima uchun? Madina kirib qolmaslik uchun. Shu vaqtda sahobalar shikoyat qilib Rasululloh oldiga keldi, "Ya Rasululloh, bizni och qoldik, qiynaldik" deb kelganda toshdan ko'rsatishgan ekan. Bittadan tosh baylashib olgan. Ochganda Rasululloh amalan shunday ochgan ekanda, ikkita tosh baylab olgan ekan payg'ambar alayhisalom. Mana shu kunda, eng og'ir kunda, musulmonlar shunaqa tushkunlikka tushgan vaqtda payg'ambar ular ruhiyatni tushirmadi, balki o'sha kunda Fors va Rumni va'dasini berdi qarang. hamma tashlab ketgandan keyin fors bilan rumni boyagi qalbida marazlar bor ketib olgandan keyin ham ular poylab turgan vaqtda rumni va'da berdi rumni fath qilasizlar dedi men rumni ko'rib turibman mana yerlardan turib dedi forsni ko'ryapman yerlardan turib dedi o'sha vaqtda nimasi u amerikasi bilan rossiyasi tasavvur qilyapsizmi bu u o'shalarda ilohlarni ham ilohi bo'lgan o'sha yerda ularda ya'ni inson ilohlari bo'lgan butun dunyo qaltirab turgan rum forsni va'da qildi o'shanda suroqaga roziyallohu anhuga nima qildi kisroni qo'lidagi bilaguzugini va'da qildi shunda munofiqlar kuldi va deb kuldi bu o'zini himoya qilolmayapti o'zi dedi o'zi och qolib yotibdi kesroqda ular orzu qilyapti yalang'aylar dedi lekin alloh taolo berdi bularga ular mana o'zini g'azabi bilan qaytib ketishdi lam yanalu xoyra hech qanaqa yaxshilikka tusholmadi deyapti inshaalloh kirib kelsa yana o'sini o'zimiz turamiz inshaalloh o'zimiz turamiz hech yana o'sha tirik turadi inshaalloh tirashlar yo'q bo'lmaydi inshaalloh yani haligi shayx aytgandaqa nima bizni ya'ni boshimiz muhammad alayhisalom bo'lsa oxirimiz dajjol bilan urishadi hali biz tugadi o'ylaysizlar deydi biz hali oxirimiz dajjolni urishadi keyin mana e, va mu'minina mu'minil qital Alloh mu'minlarga jangdan kifoya qildi deyapti qarang jang ham qildirmadi mu'minlarni bitta o'q uzdirmasdan bitta jang qildirmasdan Alloh taolo o'zi g'olib qo'ydi ahzob kunida ya'ni o'zi asosiy imtihon hatto jang ham bo'lmasa ekanda qarang shu paytgacha nechta amaliyot kelgan unda uncha qiyinchilik bo'lmagan o'zi shu janggacha bo'lgan bir qiyin mana bu narsalar imtihonni yomon imtihon ekanda Qani bu yerda ham ahzob kunida mo'minlar faqat ma'nan ruhan ezilib ketganda, ruhan ezilib ketgan. Ruhi ezilgan ezilgan bu yomon narsa. Tabukda ham qarang, qiyomatgacha qoladigan Tabuk surasi, e, nima, Barot surasi Tabukdan keyin tushgan. Lekin Tabukda jang bo'lmagan o'zi aslida. Lekin hamma munofiqlarni basharasi ham o'sha Tabukda ochilgan. Ya'ni yo'lda uzunligi, yo'l mashaqqati ularni qiynab qo'ydi degan Alloh taolo oyatda ham. Yo'l yaqin bo'lganda ular chiqardi ular degan. deganim ya'ni bu yo'lgacha bo'lgan amaliyotgacha bo'lgan masofa ham mana shu turishlar ham o'zi ruhi shu turishlar ham o'zi imtihon ketyapti demoqchiman haqiqatan oson bo'lmayapti ruhiy ezilyapmizku ruhiy ma'nan ezilyaptida mana bu narsadan ko'ra mana necha yildan beri biror qancha akalarimiz mana janglarga borib kelgan qancha jihodlarga borib kelgan bunchalik nima bo'linmaganda masalan. yo'lida borib kelinsa ham, ya'ni gohida mana bu narsa ham bir qattiq ruhiy nima bo'lar ekanda. Mana Alloh taolo sinab sinadi oxir sinab tugagandan keyin mo'minlar turib bergandan keyin demak, jangni ham Alloh taolo o'zi kifoya qilib qo'ydi. Va kana Alloh aziz, albatta Alloh quvvatli aziz bo'lgan zotdir. Ya qaviy, ya aziz, vansurna alal qawmil kafirin, vansurna alal murtaddin deymizda. Alloh marina ajoyib qudratik deymizda. Allohim bizga o'zlarini o'zini ajoyib bir qudratlarini ko'rsatsin shukrlarda. O'zini bir ajoyib bir nusratlarni ko'rsatsinki, ya'ni o'sha kunlarda ahzob kunlarini badr kunlarini alloh taolo eslasin siz bilan bizga ham ya'ni o'zini shunday bir qudratlarini ko'rsatsin endi alloh taolo aytdiki o'sha madinada xiyonat qilgan yahudiylar bordiyu min ahli kitob ya'ni ahli kitoblardan sizlarga ularga qarshi xiyonat qilib turib sizlarga xiyonat ularga safiga o'tib sizlarga maxfiy yordam berganlar qarshinglarga deyapti ularni qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'ydi deyapti. Xoyinlarni qalbiga Alloh qo'rquv soldi. U maxfiy qilgan edi. Ular biz bilmaganmiz. Hozir biz nima suhbat ketyapti qorong'i uylarda biz bilmaymiz. kimi bay qilyapti kimi savdo qilyapti qanaqa nima o'yin ketyapti biz bilmaymiz lekin Allohga suyanamiz biz hasbunalloh va ni'mal vakil va ni'mal mavlo ni'mal nasir sahobalar faqat shu gapni aytib turgan yahudiylar maxfiy qiladigan ishlar bilmagan ular lekin Alloh basharasini ochyapti qarang o'shalarni qalbiga Alloh qo'rquv soldi fariqon taqtulun hali yaqinda deyapti Alloh ya'ni ular xiyonat qilgani bular bilmaganida ham musulmonlar yaqinda bir toifasini endi o'ldirasizlar bir toifasini ta'siruni asir olasizlar deyapti Alloh bashorat beradi qarang ochyapti ularni o'ldirasizlar, bir toifasini asir ham olasizlar, deyapti. Va avrasakum ardohum va diyarahum. Va Alloh sizlarga deyapti, o'sha yahudlar yerlarini, ya'ni Madinada yerlarini, diyorlarini, mollarini sizlarga meros qilib beradi, deyapti Alloh taolo. O'zi maqsadi Madinadan sizlarni yo'q qilib chiqarib chiqarib yuborishdi u yahudlarning niyati. Makkaliklardan yordam olib. Endi o'zini Alloh taolo chiqarib yuboradi ularni, deyapti. shunday qiladiki sizlarga alloh taolo meros qilib beradi deyapti va ardon lam tatouha hatto oyoq oyoq izlari yetmagan yerlargacha alloh taolo sizlarga beradi deyapti sizlarga beradi va kanallohu ala kulli shayin qodira. zero olloh hamma ishga qodir bo'lgan zotdir deyapti ha olloh hamma ishga qodir bo'lgan zotdir amerikani ham pokistonni ham hammasini alloh taolo yo'q qilib qodir bo'lgan zotdir xuddi mana bu oyatlarni siz bilan bizga berishlikka ham qodir bo'lgan zotdir O'sha kunda mana bu oyatni nozil qilgan zot bugungi kunda mana bu oyatni amalan qilib berishga qodir bo'lgan zotdir. Demak, siz bilan biz o'sha sahobalar qilgan ishni qilaylik. Ular nima qilgan? Ular butun ana shu Allohdan boshqa narsalarni yuzaga kirib, faqat Allohga bog'langan. faqat Allohga bog'langan. Yakka Allohga duo qildi. Yakka Allohga mana tavhid, yakka Allohga tavakkul, yakka Allohdan istoanat, yakka Allohdan istig'osat. Hamma narsani yakka Allohga qildi. Allohga bog'landi, qalbi bilan Allohga bog'landi. Alloh ularga nusrat berdi. Shunali ular ham oz bo'lgan, sahobalar ko'p bo'lmagan ana Shahzob kunida ham. Juda qo'l bilan sanaydigan bo'lgan ular ham. Bu mingta ham chiqmaganiga juda ozchilik bo'lgan. Lekin Alloh taolo mana shunday nusratlarni berdi. Va mana shu yerda darsimiz tugaydi ekan. Alloh subhanahu va taolodan yordam berishini so'rab qolamiz. Alloh taolo bizni ana shu hozir oyat aytgandek rijollardan, sodiqlardan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Jazakumulloh xayron.